Mondo Fino da Brian E. Drake On atingas la fino del mondo per longa marchado, horo pos horo, dio pos dio, tra vasta plata lando stonosa, tante deserta, tante nere marcinda, che on agnoscas, che on bone conozas ol. Le cielo super talando esa sempre grisa e die e nocte. Nulo movas hice, mem vento ne suflas. Nulo movas excepte on qua marchas. Nulo sono excepte la sono dil sablo, qual lente retro flueta la paso trazi di qua marchas cande on reposas namon devas reposar mem hice, cande on ne povas pasar per un plus a paso on sidas forsan sur roco e contas la sablo grani fluetanta ad la paso trazi un contas reposas posse marchas ad avane le plato lando fine finas. Hice esas barilo. De la barilo pendas aficio. Averto. Mondo fino. Atenses. Aficio ne besonesas. Ultre ta aficio, ultre la barilo, esas nulo. Nulo. Nulla tero, nulla cielo. Nec roco, nec vento, nec aero nullo, tota nihilo, lo mondo finas, Et ultre la barilo, nihilo. Onne suffras vertigio, vertigio presupposas profundajo. ibe es nulla profundagio, esas nihilo. Un circonspecte extensas manuo trans la barilo, e quic retro tira sol, porque un vidas que la manuo extensita trans la barilo ne esas. Comprenes, la manuo ne desaparas, ol ne esas. Un tono, esas multa stoni sol a tero, contempla sol, retro tiras la brachio, meditas, jetas. La stono flugas super la barilo, e sen sono divenas nulo on sentas porta desirego sequar ol. Vice on regardas la mondo fino de l'una latero all'altra. La barilo extensas tam fore cam on povas vidar. Til la fino dil mondo on pensas gaie. La gaieso quic velcas. Concluse hice esas la fino dil mondo. Do on regardegas adenta nihilo la plata dopon l'obscura lumo di ta divenas di venas nihilo un vidas nur nihilo pos longa tempo ma quo es tempo ie le mondo fino pos multa tempo un preferi supposas che un sentas ullo enta nihilo ullo qua esas nulo un sentas plu bona vorto mancas ulla compreno Ulla compreno quam nur nihilo povas contenar. Ulla compreno qua mancas. On regardas de luna latero al altra, ed itere on vidas la mondo fino, ed on vidas anche omna homi dil mondo, ti omna qui ancore vivas in la vasta mondo, ed anche ti omna qui olime vivis in la mondo. Li stazas an la barilo, omni regardegas la nihilo. On esas curiosa, cali anche senta sola compreno nul tempe sentita, compreno quan li nul tempe conocis, e nul tempe conozos. Ulo compreno aden qua sintas lia presento, presento qua velizas lio oculi. Se on ancore povas sentar irgo, on sentas timo, o humileso, Matimo humileso esas emotsi trivialie il fino dil mondo. Emotsi ne duras coram nihilo. Trivialage ne duras hice. On regardas de luna latero al altra. Nulo assistas. Se on povas tornar le dorso vers nihilo, on anche ne esos. Nihilo qua concluse esas nur nihilo certe ne postulas che on regardes tamen on ne povas turnar su on rimemoras la afficio averto mondo fino attenses